الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار دقزان وإسلام بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى na kumtakia ziada ya sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam jambo la kwanza napenda kuwahusia kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuisahau nafsi yangu katika usia huo katika hutuba leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala na taufiki yake itakuwa imebeba anwani inayosema man yusidu almujtama ni nani anayeharibu jamii kutuba yetu itakuwa imebeba anwani ya swali hili ni nani anayeiharibu hii jamii tulionayo bila shaka sote tunafahamu ya kwamba sisi tupo katika akhiru zaman tupo katika zama ambazo mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alizizungumza kwa ubaya wala hakuzungumza kwa khairi na alizitabiria zama hizi zitakuta au zitapata mambo mengi mabaya bali mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amlinde na amkinge asidiriki zama hizi na vile vile akiwaombea masahaba zake wasidiriki zama hizi ni zama ambazo Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezisifia kwa watu wengi wa shari na wachache katika watu wa khairi hadithi zinazoelezea fitna na misukosuko ya kidini itakayotokea katika akhiru zaman ni hadithi nyingi ambazo sio maudhui yetu almuhimu ya kwamba tunatakiwa tufahamu tupo katika zama mbaya tupo katika zama ambazo uovu umeenea na munkar umekuwa ni maarufu na maarufu yakawa ni munkar si katika upande wa mambo ya dini wala si katika upande wa mambo ya kijamii utaona katika jamii tulionayo watu ambao ni walevi watu wacheza mipira wacheza kamari ndio wanaonekana ni watu wenye maana na wanapewa nguvu na dola wanapewa sapota na serikali mataifa mbalimbali yanawaunga mkono watu hao na yametengenezwa mazingira kuonekana kwamba ni watu ambao wanafaa kuigwa mpaka ikafikia hatua watu waofu kama hawa ambao dalili za Qur'ani na dalili za Sunna zimethibiti sahihi kuthibitisha uovu wao leo hii wanaitwa ndio vioo vya jamii na watu wanazungumzia habari zao vijana wa Kiislamu wanapoteza mida yao kwa ajili ya kuwafuatilia watu wa aina hii kinyume chake watu walioshikamana na dini walioshikamana na sunna na kuieneza dini ya Allah subhana wa ta'ala yametengenezwa mazingira kwamba ni watu duni ni watu dhalili ni watu ambao hawafai kuigwa leo imefikia hatua kijana anapochukua maamuzi ya kusoma dini na kuamua kuitumikia dini ya Allah subhana wa ta'ala kwa kukaa chini kusoma au kuwasomesha watu dini huenda wazazi wake wanamwambia sasa wewe ukisoma dini watarajia utakuwa nani katika hii dunia ya leo kana kwamba vile kusoma dini ni sehemu ya kufungua umfunguo wa umaskini katika familia sasa tujiulize kwamba huu uharibifu huu na huu ufisadi ambao umefikia katika hatua hii ni nani anayeuleta na ni nani anayeupatia nguvu tutaifungua hutuba yetu na maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameyataja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao kutoka kwa sahaba mtukufu Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam amesema mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam ma min mauludin illa yuladu ala alfitra katika baadhi ya riwaya illa yuladu ala almilla hakuna chenye kuzaliwa chochote ma min mauludin hakuna chochote chenye kuzaliwa <clears throat> illa yuladu ala alfitra isipokuwa kinazaliwa katika fitra katika baadhi ya riwaya imekuja illa yuladu ala almilla isipokuwa kinazaliwa katika milla tukufu ya Uislamu yoyote anayezaliwa haijalishi aliyemzani nani aliyemzani muislam au aliyemzani kafiri chochote chenye kuzaliwa kinazaliwa katika fitra salima katika milla ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala peke yake bila ya kumshirikisha na kitu chochote chochote kinakuzaliwa na ndiyo maana kwa hadithi hii ikawa wanawachuoni wanasema ya kwamba yoyote atakayefariki kabla hajafikia umri wa kubaleghi huyo ni katika watu wa peponi kukawa kuna khilafu kuhusiana na watoto wa kishirikina watoto wa makafiri yeye na wao wataingia peponi ni watu wa peponi au si katika watu wa peponi kwa hoja zenye nguvu kupitia hadithi hii na hadithi nyinginezo kwamba anayefariki akiwa bado ni mtoto mdogo huyo amefariki katika fitra salima ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaumbia waja wake nayo ni fitra ya tauhid kwa hiyo ataingia peponi kwa hiyo hakuna kinachozaliwa kina kina isipokuwa kinazaliwa katika fitra ya Uislamu kisha mtume akasema fa abawahu basi wazazi wake wawili baba na mama hawa wazazi wawili hawa yuhawidanihi ndiye humfanya yeye kuwa yahudi au yunasiranihi au humfanya yeye kuwa ni mnasara au yumajisanihi au humfanya yeye kuwa ni mmajusi hii ndiyo hadithi yetu ambayo tunaifungua katika hutuba ya leo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anathibitisha ya kwamba kiumbe kinapozaliwa kinazaliwa kikiwa kipo kisafi hakina shirki hakina bid'a wala hakina maasi sasa kuna watu wawili ambao mtume akawasema hawa watu wawili hawa yuhawidani ndio atamfanya yule mtoto kuwa ni myahudi au yunasirani au watamfanya huyu mtoto kuwa ni mnasara au yumajisani au watamfanya huyu mtoto kuwa ni mmajusi kwa tunaona ya kwamba kwa kipengele hiki peke yake mtu anayemharibu mtoto wa kwanza kabisa ni baba na mama wengine watafata hatua ya tatu hatua ya nne hatua ya tano lakini mtu namba moja mharibifu wa mtoto ni baba yake alimza na mama yake aliyemzaa na watoto ndio jamii na ndio maana tukaweka tuka, tuka anwani ya katika hotuba yetu ni nani anaiharibu hii jamii tulionayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akafafanua kwamba namna kiumbe kinavyoharibiwa labda huenda watu wakawa hawajaelewa akasema hivi kamathali albahimati ni kama vile mfano wa mnyama mfano wa mnyama tuntaju bahimatan jam'a huwa anazaa ngamia anazaa mnyama aliyekamilika viungo kamathali albahima ni kama vile mfano wa mnyama tuntaju bahimatan jamaa huwa anazaa mnyama aliyekamilika viungo mtume akauliza hal tuhisuna fiha min jadaa je huwa mnaona katika baadhi ya riwaya imekuja hal tajiduna fiha min jadaa je huwa mnakuta kwa yule mtoto aliyezaliwa mnyama amekatwa viungo ng'ombe mbuzi kondoo anapozaliwa huwezi kumkuta ana alama yoyote katika mwili wake lakini nenda baada ya mwaka mmoja utamkuta amechorwa utamkuta ameshawekwa chapa utamkuta amekatwa sikio ametobolewa amekatwa mkia ni nani anayefanya hili jambo anayelifanya hili jambo la kumkata huyu mnyama na kumchorachora na kumpunguza sehemu katika maumbile yake na katika viungo wake viungo vyake ni yule mwenye yule mnyama lakini lau kama huyu mnyama ataachwa kama alivyozaliwa na mama yake basi hata aishi miaka mia huwezi kumkuta ana dosari yoyote katika mwili wake wala katika viungo vyake hivi ndivyo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuwekea sisi msingi ya kwamba wazazi wawili ndio wanaombadilisha mtoto wazazi wawili ndio wanaomtengeneza mtoto kwa hiyo haya yote tunaoyaona katika jamii yanayoendelea hivi leo watoto kuwa ni walevi kupatikana jamii ya wazinifu kupatikana jamii ya wacheza kamari wala riba watu wanaofanya maasi ya kupita maelezo mpaka inafikia hatua wanajitangaza katika jamii na kujulikana ya kwamba fulani ni mtu wa aina fulani huyu fulani hakujizaa peke yake wala hakuja duniani kabla alipokuja Adam hapana huyu alizaliwa sote hapa tumezaliwa tuna wazazi wetu hawa wazazi hawa ndiyo waliosababisha haya mambo yatokee kwa ukiona vijana wanaleta vurugu mtaani wale vijana wana wazazi wao ukiona vijana wanacheza miziki barabarani na kukata viuno wale wana wazazi wao wazazi wana mchango mkubwa sana kwenye kumharibu mtoto na kwenye kumtengeneza mtoto na ndiyo maana al-Imam Ibn al-Athir rahimahullahu ta'ala kwenye kitabu chake An-Nihaya fi gharib al-hadith wal-athar alipoitaja hadithi hii ya mtume sallallahu alayhi wasallam na kuifafanua akasema hivi hasa kile kipengele hal tuhissuna fiha min jad'a hichi kipengele hichi al-Imam Ibn al-Athir yakasema ay maqtu'at al-atraf mtume aliposema hal tahisuna fiha min jadaa maana yake anakusudia mtume maqtu'at al-atraf je mtamkuta huyo mnyama amekatwa kiungo au wahidaha au au moja katika hivyo viungo vyake hamtokuta mnyama amezaliwa amekatika kiungo wa maana alhadith na maana ya hadithi hii anna almawluda yuladu ala naw'in min aljibilla hakika chenye kuzaliwa mtoto anapozaliwa yulad huzaliwa ala naw'in min aljibilla juu ya aina ya umbile la asili wahia na hilo umbile la asili hiyo fitratullah ta'ala ndio lile ile fitra ya Allah ni ule uumbaji wa Allah ta'ala wa kaunuhu mutahayyan liqabuli alhaqi tab'an wa taw'an na kuwa huyo mtoto na kuwa huyo mtoto namna Allah alivyomuumba mutahayyian liqabuli alhaq ameandaliwa kwa ajili ya kuikubali haki tab'an wa taw'an kimaumbile na kiutifu binadamu anapozaliwa moja kwa moja namna Allah alivyomuumba anaukubali Uislamu anaikubali tauhidi hayo ndio maumbile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaumbia wanadamu law khallathu shayatinul insi wal jinn law kama hatashukuliwa na kubebwa mtoto huyu na mashetani wa kijini na mashetani wa kibinadamu kwa hiyo maneno haya ya ibn al-athir anafafanua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alivyotumba sisi kututoa katika matumbo ya wazazi wetu tulikuwa hatufanyi maasi ya aina yoyote hatufanyi maasi wala hatumwasi Allah si katika madhambi makubwa wala katika madhambi madogo wala tulikuwa hatujui kufanya dhambi haya madhambi tunaoyafanya haya katika jamii ni nani aliyetuelekeza na ni nani aliyetufundisha ni wale waliotuzaa ulianza kufanya jambo fulani baba yako akakuacha kafanya jambo lingine baba anakuacha mama anakuangalia mtu kijana anaanza kuwazoea wanawake mama yake anamwangalia ndio tayari ishamfunza kwamba hivi unavyofanya ni jambo la sawa sawa kwa hiyo maasi yote hakuna mtu alizaliwa ni mlevi wala mvuta bangi wala mzinifu wala mshirikina wala mtu wa bid'a hakuna haya mambo ameyakuta katika ulimwengu na nyumba ni kwake au nyumba ni kwao ndio ikawa sehemu ya kwanza ya maasi haya kukubaliwa kisha al-Imam Ibn al-Athiri akasema fadaraba lidhalika al-jan'aa wal jada mathalan Mtume sallallahu alayhi wasallam akapigia mfano katika jambo hilo mnyama aliyezaliwa akiwa amekamilika viungo na yule mnyama ambaye amekatwa viungo yani anakusudia mtume sallallahu alayhi wasallam anna albahimata tuladu mujtami'at alkhalqi hakika mnyama huzaliwa akiwa amekamilika maumbile yake viungo vyake vimekamilika sawiyat alatraf viungo vyake vyote viko sawa sawa salimatan min aljad'i ni mwenye kusalimika na kukatwa viungo laula ta'arrudu an-nas ilaiha labaqiyat kama wulidat salima lau kama si watu kujitokeza kwa huyo mnyama na kumkatakata viungo basi kama alivyozaliwa angebakia mnyama huyo la kama wulidat salima angebakia kama ambavyo amezaliwa akiwa yuko salama kwa hiyo huu ni msingi ambao sisi wazazi ambao tulikuwa ni watoto sasa hivi tumekuwa tumeshakuwa na familia tufahamu ya kwamba sisi ndiyo watu wa mwanzo wa kuharibu watu kizazi tulichokuwa nacho wa kwanza kukiharibu ni sisi wazazi wenyewe na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika jambo la kutengeneza familia ambalo huanzia katika ndoa akaweka msisitizo mkubwa sana upande wa mwanamke na akaweka msisitizo mkubwa sana upande wa wanaume katika hadithi ambayo ni mutafakun alayhi hadithi ya Abu Huraira Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema tunkahu mar'atu li arba'i huolewa mwanamke kwa mambo manne wanaume wote wanapokwenda kutafuta mwanamke kwa ajili ya kuoa huzingatia mambo manne limaliha kwa ajili ya mali yake walihasabiha na kwa ajili ya cheo chake walijamaliha na kwa ajili ya uzuri wake walidiniha na kwa ajili ya dini yake hizi ndio sifa nne ambazo watu hukimbilia kwa mwanamke mtume sallallahu alayhi wasallam akasema fadhfar bidhati din mchague mwanamke mwenye dini taribati yadaka itagusa itagusa mchanga mikono yako akalizungumzia swala la dini mchague mwanamke mwenye dini upande wa mwanaume katika hadithi ya Abu Huraira hadithi ambayo ameipokea al-Imam Tirmidhi na al-Imam Ibn Majah Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akasema idha khataba ilaykum katika baadhi ya riwaya imekuja idha ataakum pindi atakapokuijieni nyinyi pindi atakapochumbia kwenu man tarudhauna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu yule ambaye mnamridhia dini na tabia muozesheni akafunga aka swala la kupokelewa posa na suala la kumwozesha mtu mtume sallallahu alaihi wasallam akalifunga na vitu viwili tu suala la dini na suala la tabia kisha mtume akatoa tahadhari akasema illa tafalu msipofanya hivyo ikawa wewe baba na mzazi na mlezi suala la binti yako kuolewa dini haina nafasi kuna vipaumbele vingine uko navyo sio dini sio tabia unaangalia mambo mengine mtume akasema hivi illa tafalu msipofanya hivyo takun fitnatun fil ard itakuwa fitna katika ardhi wa fasadun arid na ufisadi wa wazi kabisa na hii ndiyo hali ambayo tunaishi nayo hivi sasa asilimia kubwa sana ya ndoa zinazofungwa hivi sasa na posa zinazokubaliwa wakikaa wazazi katika familia na wasimamizi wa familia umepeleka posa watu hawaangalii una dini ya sampuli gani hawaangalii wewe ni mtu wa sunna wewe ni salafi wewe ni hurafi wewe ni mlevi watu wataangalia kwani huyu anafanya kazi gani serikalini ipo kwenye kitengo gani ana wadhifa gani katika hii dunia wallahi kuna wazazi wameozesha watoto zao wanaume walevi kwa kuwa tu ule mwanamme ananadhifa serikalini na wakalipuuza jambo la dini yakatokea yale yale aliyosema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa tafalu msipofanya hivyo ikaa kwenye swala la kuozesha binti yako huliangalii jambo la dini una vigezo vyako vingine ndio unavyoviangalia mtume ameshazungumza wazi wama yantiqu anil hawa na hazungumzi kwa matamanio ameshazungumza wazi illa taf'alu msipofanya hivyo takun fitnatun fil ardh itakuwa fitna katika ardhi ndi hii hali ambayo tuko nayo hivi sasa hii ndio hali ambayo tuko nayo hivi sasa aqulu qawli hadha wabillahi alhamdulillahi rabbil alamin والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ndugu zangu katika imani tukimalizia hotuba yetu hii ya pili na ikiwa ni sehemu ya muunganiko wa hotuba ya kwanza hutuba ambayo tumeipa anwani kwa njia ya swali man yufsidu almujtama ni nani anayeharibu hii jamii tulionayo kwa mujibu wa maandiko tuliyoyasoma tumeona ya kwamba wazazi wana nafasi kubwa sana kwenye kuwaharibu watoto wao na wana nafasi kubwa sana ya kuwatengeneza watoto wao hata wewe ukijiangalia hapo ulipo hivi ulivyo ukisoma historia yako utaona ya kwamba wazazi wako wana mchango wa kufanya wewe uwe hivi ulivyo hivi sasa na lau kama si wazazi wako na taufiki kutoka kwa Allah subhana wa ta'ala usingekuwa hivyo kwa hiyo maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyopigia mfano katika suala la mtoto anapozaliwa anazaliwa katika fitra na wazazi ndio wanaomharibu huyu mtoto ni jambo ambalo kila mzazi kwa sasa anatakiwa alitie akilini mwake na afahamu ya kwamba yeye kama mzazi ni sababu ya mtoto wake kuharibika na ni sababu ya mtoto wake kutengemaa na tumesoma maandiko kwamba uharibifu huu ulianzia kwenye swala la ndoa sababu hapo ndipo ambapo watoto wanapatikana hapo kwenye ndoa hapo sisi ni mashahidi katika familia zetu kwamba watu hawaowi katika ule utaratibu ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kautengeneza si mabinti kwenye kuchagua waume wala si wanaume kwenye kuchagua wake ule mwongozo alioweka mtume kwamba tafuta mwanamke mwenye dini ule mwongozo watu wameuacha watu wana vigezo vyao vingine na dini haina nafasi na vile vile upande wa wanawake dini haina nafasi kabisa kwenye kuchagua mume na hivyo hivyo katika upande wa wazazi sasa basi baada ya kuyazungumza yote haya ninapenda kuinasihi nafsi yangu na kuwanasihi nyinyi wazazi wenzangu tufahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametupa sisi watoto atakuja kutuuliza kuhusu hawa watoto katika maswali ambayo hayakwepeki ni swali la mzazi kuhusu mtoto wake lazima tu utaulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kutokana na nafasi ya mzazi kwa mtoto wake ikawa matendo anayoyafanya mtoto mzazi anamnufaisha na vile vile mzazi anamdhuru katika hadithi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoelezea matendo ambayo mtu akifa yataendelea kuhesabiwa kwake kwa kupata madhambi na kupata thawabu mtume sallallahu alaihi wasallam akisema au waladin salih au mtoto mwema yad'u lahu ambaye atakana muombea dua huyo mzazi wake kinyume chake ukizaa mtoto muovu una fungu lako la dhambi fungu utakuwa nalo tu kwa nini wewe unufaike kwa mtoto wako kuwa mwema na usipate madhambi kwa mtoto wako kuwa ni muovu lazima utapata fungu lako kwa hiyo jambo la, la, la kupewa mtoto na Allah subhanahu wa ta'ala si jambo jepesi lau kama mtu anaweza akakaa akatafakari kwa makini na jamii tuliyokuwa nayo hivi sasa uharibifu ulioenea katika jamii anaweza akapunguza kuomba dua Allah kumjalia watoto kwa namna jamii ilivyoharibika sasa namalizia hotuba yangu kwa kukumbusha maswali ambayo mara kwa mara ninapozungumza na wazazi huwa maswali haya ninayouliza swali la kwanza wewe ambaye Allah subhana wa ta'ala amekujalia una mtoto hivi sasa mtoto wako unataka awe nani katika hii dunia wewe mtoto wako unataka awe nani katika hii dunia kuna watu hawajui mpaka wa leo watoto zao wanataka wawe kina nani kwa hiyo mtoto anapelekwa na namna ulimwengu unavyokwenda mtu ana watoto sita ana watoto saba wa kike na wa kiume ukimuuliza hawa watoto wako hawa una mpango gani na hawa watoto hana si wanaosoma dini si wanaosoma dunia sasa hili swali hili ni swali muhimu sana na mimi mara kwa mara na wazungumza na wazazi wewe mtoto wako ambaye Allah amekupa wamemwandaa kuwa nani katika hii dunia isije kawa mtoto wako ni katika watu ambao watakuja kuwa ni wahamasishaji wa kunywa pombe kuna wazazi wana hasara watoto zao ndio wahamasishaji wa kula riba watoto zao ndio wahamasishaji wa ngono watoto zao ndio wahamasishaji wa kamari watoto zao ndio mawakala wa wanawake kujiuza wana uharibifu wa hali ya juu mtoto wako wewe katika hii dunia ya leo umetaka mtoto wako awe nani hilo ni swali muhimu sana wazazi kujiuliza na kutafuta jawabu mapema lakini swali la pili nalikariri tena hivyo ambavyo ambavyo wewe umetaka mtoto wako awe hivyo ambavyo umetaka mtoto wako awe ni kwa nini umeamua mtoto wako awe hivyo mimi ninafahamu ya kwamba wazazi wengi wamewekeza katika dunia wengi wamewekeza katika dunia wanapoteza mamilioni ya pesa kwa ajili ya kuhakikisha watoto wao wanapata maisha ya kidunia lakini hakuna mzazi na kama wapo ni wachache sana anakaa anatafakari mtoto wangu ni namna gani atamwabudu Mola wake na ndio maana leo hii tukiwasimamisha wazazi ambao watoto zao wana miaka 18, 15, 17 wa kike na wa kiume wazazi kumi ni yupi katika nyinyi wazazi mtoto wako amehifadhi Qur'an hakuna na kama wapo basi ni mzazi mmoja au wazazi wawili leo ni wazazi wangapi wanapokaa katika jamii wanajifaharisha mtoto wangu mimi yuko university mtoto wangu amepata A mtoto wangu mimi hivi sasa yuko Uingereza mtoto wangu yuko Marekani anafanya nini Siku na baadhi ya wazazi watoto zao ni mashoga huko Marekani wako na wanapata pesa kupitia watoto zao wanafanya biashara ya ushoga na anaonekana mzazi amefanikiwa kajengewa nyumba nzuri kaletewa gari na mtoto wake lakini mtoto wake nishoga huko Ulaya mtoto wake ni shoga kaolewa na wanaume wenzake hii ni hasara sasa hivyo ambavyo ulivyoamua mtoto wako awe ni kwa nini umeamua mtoto wako awe hivyo lakini swali la mwisho wewe kama mzazi mpaka sasa kwa mabinti zako ulionao na vijana wako ulionao mabarobaro ni ipi salama ya dini upande wa watoto wako watoto wako usalama wao wa dini ukoje wewe kama mzazi umeweka mkakati gani wa kuhakikisha ya kwamba watoto zangu wanasalimika na hii ulimwengu ambao tuliokuwa nao Yaqub alayhi salam alipokaribia kufa aliwaita watoto zake akawaambia ma taabuduna min ba'di watoto wangu ni kitu gani mtaabudu baada yangu mimi mimi nakaribia kufa sishakuwa mzee mimi nikifa mtaabudu nyinyi nyinyi watoto wangu kwa kuwa aliwalea watoto katika malezi ya tauhid walimwambia na'budu ilahak wa ilaha abaik ibrahima ishaq tutamwabudu Mola wako wewe na Mola wa wazazi wako hii ni athari ya tauhid kwa watoto waite watoto zako wewe sio kuwauliza mtaabudu nini baada yangu mimi ah waulize tu kwamba wanangu mna mpango gani na dini hii dini ya Allah mna mpango gani nayo hivi mtoto wangu wewe ambaye hivi sasa yuko university katika mawazo yako utapokuwa umepata kazi ni mambo gani ya mwanzo unaweza ukayafanya hata kwambia nitanunua gari nitatengeneza nyumba nitatafuta mwanamke nioe hawezi kukwambia kwamba nitakwenda hija nikipata pesa kabla sitatengeneza nyumba yangu kwanza nitatengeneza nyumba ya Allah mimi mshahara wangu utaishia kwa ajili ya walimu wa madrasa mimi nitahakikisha nikifanya biashara pesa yangu asilimia 60 asilimia 40 asilimia kadhaa lazima iende kwenye dini huwezi kupata mtoto wa sampuli hiyo kwa sababu hawakulelewa katika malezi hayo Allah Allah wazazi walezi na wasimamizi katika familia kullu mauludin yuladu ala alfitra kila chenye kuzaliwa kinazaliwa katika fitra salima fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi ayu majisanihi wazazi wawili ndio watakaomfanya mtoto awe ni myahudi au awe ni mnasara au awe ni mnamajusi kwa hiyo wewe mzazi maneno haya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaweke mbele ya macho yako kila wakati na kila mara uyatafakari kwamba wewe ni mchango mkubwa wa kuharibu hii jamii kwa sababu mtoto wako atakapoharibika ataharibu kizazi chote kinachokuja baada ya hapo na wewe ni katika watu muhimu sana wa kuitengeneza hii jamii kwa sababu mtoto wako atakapokuwa mtengenezeka basi ni sababu ya kutengeneza kizazi kinachokuja baada yake yeye Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill shirka al mushrikin sallallahu ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi